Laganini, bauštelica. Lagrani Bauštelica, večeras s nama Martina Mušković, e, voditeljica projekta Pokusi za državnu maturu. Dobro večer s vama i slušateljima Radio Sove. Hvala na ovako lijepom pozdravu, dobro večer i tebi. E, evo za početak odmah je vidljivo zašto si uopće tu. E, ti si osnivačica i voditeljica projekta Pokusi za državnu maturu i nam možeš ukratko reći zapravo o čemu je riječ. Evo mogu, ovaj, pokusi za državnu maturu je studentski projekt koji je zapravo započeo prošle godine u siječnju. Ovaj, to je zapravo inicijativa koju sam započela, ja inače radim kao instruktorica kemije u agenciji Giru za poduke. Znači, e, počelo je tako da su mi učenice koje su polagale državnu maturu E, savjetovale kao pa zašto mi nemamo gdje na YouTubeu vidjeti pokuse, možemo ne, imate gdje da vidimo. I zapravo je došlo na ideju da zašto ne bi mi na odjelu snimili te pokuse i na, tako, na tu inicijativu je napravljen DVD. E, navedeni projekt je zapravo se sastoji od 20 e, pokusa koji su navedeni u ispitnom katalogu za državnu maturu iz kemije i e, na kraju svakog pokusa je objašnjeno šta, su, šta se može naučiti i šta se odvijalo i što se može vidjeti u samom pokusu. To je zapravo super jer ja znam da je tako i nama bilo dok smo mi bili u školi. Zamislite sada evo modra galica, sad se dogoditi to i to. Vidi, Da. Uvijek taj zamislite. Da, a sad zapravo ti novi učenici imaju priliku vidjeti zapravo što se stvarno dogodi. Da, e, zapravo idealno bi bilo da oni to imaju priliku iskusiti, ali poznavajući srednje škole u djeci to nemaju, a pretpostavljam i u ostatku Hrvatske da je rijetko koja srednja škola nudi cijelo, vremeno prisutnost laboratorijima, izvođenje pokusa, tako da to je nešto novo, barem da na videu vide kako to izgleda. Evo po tvom mišljenju, e, zašto zapravo taj problem? Što toliko financijski se treba izdvojiti e, za te materijale ili je nešto drugo u igri? Pa Financijski aspekt je samo jedna od ono, problema. Mislim da je najveći problem to što je nastavni kurikulum dosta zgužvan u srednjim školama i zapravo sami profesori imaju ono premalo vremena za objasniti gradivo plus ono, nedostatak vremena i rekla bi da je nedostatak možda i motiviranosti za, poka, ono, za pokazat pokuse, a i svi ti laboratori koji jesu, mislim ja poznajem ono, prva dječka i gimnazija Andreja Mohorovićića imaju opremljen laboratorij, ima i sušačka gimnazija, ali ja nisam upoznata da li se ti laboratoriji uopće koriste osim na nekakvoj izbojnoj nastavi, tako da. Pa evo ja kao bivši učenik Gama mogu reći da se ne koristi, ali bi se koristilo kad bi bilo materijala, moj, naš profesor iz kemije, profesor Šinko, mhm. se uvijek trudio, ako bi se nešto moglo dati sa nekim jednostavnim stvarima, onda bi radili pokuse, ali neki gdje su trebale neke malo skuplje kemikalije, nije mogao i uvijek je bio žalostan šta nam ne može to pokazati. Baš je priča o tom problemu kako bi učenici puno bolje dali rezultate na maturi kad bi baš vidjeli to kako im treba izgledati. Mislim da bi profesorima trebalo biti jasno da bi im bilo možda bolje sigurno djeci kad bi oni pogledali taj pokus, mogu izostaviti onda dio s jednadžbama i tako dalje. Da, ma možda čak nije ono problem da oni ne razumiju te pokuse, nego dolazi do manje zainteresiranosti za kemijom. Znači, na državna matura iz kemije predstavlja uz matematiku jedan od najtežih ispita na maturi i e, jedan od predmeta koji se najmanje polaže. Mislim, E, učenici da mogu bi ga izbjegli. Je najčešće je to jedan od predmeta za medicinu, farmaciju, kemijsko inženjerstvo i prehrambene fakultete i ne može se izbjeći ta kemija, a najčešće da se može bi se izbjegla, tako da to je problem, ta, ta nekakav strah i nezainteresiranost prema kemiji, pa smo i u vidu toga htjeli to suzbiti. No, da se mi vratimo na vaš projekt. Ko sve radi na tom projektu? Na projektu radi, ove, prošle godine se krenulo sa tri do četiri člana. Ove godine član, 10 e, djevojaka sudjeluje u projektu. Počeš imamo jednu e, djevojku koja je na prvoj godini fakulteta, te najstarije dvije su na e, četvrtoj godini fakulteta i ja kao doktorandica odjela za biotehnologiju. Odlično, znači super ekipa. Baš mm. dobro. E, mi ćemo sad, prije nego što nastavimo sa intervjuom e, i saznamo zapravo kako mi možemo doći do tog materijala, mhm. e, ti si nam na početku rekla tvoju glazbenu želju, tako da ćemo sad malo odmoriti uz koju pjesmu, Martina? znači, odabeli smo pjesmu Kemija od Magasina, jer je to zapravo jedina pjesma koje smo se sjetili da ima veze sa kemijom, iako tekst nije baš povezan, ali ajde, barem da smo naslov povezali. <laughs> Tako je, neka bitan je naslov. Tako da, evo, Martina, samo za tebe i cijelu ekipu pokusa za državnu maturu ide kemija i naravno kod drugi magazin. učili e, S nama u studiju Martina Mušković, e, voditeljica projekta Pokusi za državnu maturu. Slušali smo o kemi, slušali smo kemiju, a sada slušamo o kemiji. I to... Imali smo dobar razlog za kemiju. Tako je. I to o pokusima za državnu maturu upravo iz kemije. Martina, možeš nam reći kako otprilike izgledaju ti pokusi, ti CD i to izdanje koje imate? mm Znači, pokus je sastavljen, kao što sam rekla, to je 20 snimljenih pokusa. Svaki pokus traje od nekih dvije do desetak minuta, to znači uvijek imaju uvodnu riječ da se vidi o čemu će e, raditi. Onda je sam tijek pokusa koji je zapravo E, svođen na najosnovnije crte, znači nešto što traje po par sati je skraćeno, ono, ubrzano i na kraju zapravo je par riječi se kaže što se vidjelo, što se naučilo. Znači ima, svaki DVD ima svoj izbornik, tako da se može otvoriti na računalu, kliknut koji se video želi pogledati i ponovno vratiti na izborni. Grafički dizajn je napravio jedan od naših kolega sa odjela za informatiku, tako da je dosta pristupačan i jednostavan za koristiti. Spomenula si kolegu sa informatike. Mhm, A, koji su vam još suradnici? Imamo zapravo uh, suradnike, znači najčešće smo, e, najviše smo uzimali kolege sa odjela za informatiku, to znači imamo E, jednog kolegu koji je trenutno na Erasmusu, on nam je vodi montažu Leo Vitasović, kamerman nam je Petar Pešut i imamo grafički dizajn Leon Makaj. Znači svoje stroje su sa... A. Leon dakle, je, naš ovdje. tako, da, evo, nas ima. Tako da svi su e, dio ovog projekta. E, zapravo financiranje tog snimanja jeste imali nekakav, mhm. nekakve financije Tako je, da, snimanje e, zapravo projekt je najviše financiran od strane za Suda i e, mi smo zapravo dobili odobrenje za, od odjela za korištenje praktikuma tako da nam je odjel ustupio besplatno koristiti tako da taj dio nismo trebali financirati a ovaj, nekakve dodatne troškove smo uspjeli se pokriti sa nekoliko donatora koji nam je ustupio nekakvih stotinja kuna da možemo realizirati pokus do kraja. Odlično. E, kakva je zapravo dostupnost onda e, tih pokusa? Na koji način učenici mogu doći do njih? Tako, znači imamo e, našu Facebook e, stranicu, to znači možete kliknuti nas na pokusi, na, e, pokusi za državnu maturu gdje možete dobiti sve informacije, tamo nam se javite putem inboxa ili možete nam poslati mail, imate također sve na stranici napisano na koje brojeve nazvati, mail i ovaj, tamo se informirajte. Znači sam DVD je cijena 50 kuna, a može se uzeti i količina od 10 i više, tako da ako je 10 DVD-a naučeno svaka cijena jednog DVD-a se umanjuje za 10 kuna, ako je više od 20 za 15 kuna. Ovaj, to znači to je zapravo vid, e, oni koji uzmu DVD doniraju udruzi za realizaciju e, navedenog projekta do kraja i za realizaciju ostalih projekata koji se tiču udruge studenta biotehnologije u Rijeci. Odlično ste to kompenzirali. Da. A osim DVD-a imaju mogućnost? Da, imamo, znači prošle godine, mjesec dana prije same državne mature iz kemije je otvojena platforma Onetius gdje su e, učenici za 20 kuna mogli pristupiti online platformi, dobili su svoju lozinku i te su se putem Facebooka mogli prijaviti, tamo su imali također meni i vrlo jednostavno su mogli također sve pokuse pogledati. Jedina mana toga je što e, ta Onetius platforma ne traje e, vječno, nego se <laughs> lozinka zatvara 1.10. kad prođu i ljetni i jesenski rok državne mature iz kemije. Pa s obzirom na cijenu mislim da to nije problem. Ako neko treba ponavljati Dvije maturu, kave. Pa da. ako neko treba ponavljati maturu, može kupiti ponovno pa. Da, nije strašno mi se čini, tako da. Svu tu dostupnost, kakav je odaziv? Pa prošle godine zapravo smo bili iznenađeni kakav je bio odaziv. Mi smo očekivali da će nekih 50 ljudi se javiti, a čak je 200 ljudi se javilo i kupilo DVD. Znači 150 e, ljudi je kupilo DVD, a 50 ljudi se javilo na Onetius e, platformu. Nek znači- se naši profesori zapitaju. Da. Tako je. Gdje šteka? Da, pa zapravo smo bili i po školama i neki profesori su ono doslovno inicijati, ono, ideju objeručke prihvatila, dosta profesora je bilo i onako joj, dobro, to je malo skupo, možemo mi to iskopirati nekamo, pa ovako, to <laughs> je znači bilo je ono već... To je onaj koji ne radi pokuse isto. <laughs> Tako je, <laughs> tako da ono, bilo je, neki, su on totalno pozitivni, neki su ono, joj, zašto, tako je, pa onda, ono, ono, dva mišljenja su totalno, ali bilo je jako puno, ono, velik odaziv, znači, ono, kupila je Salezijanska, ja mislim, jedno 70 imam pet jedan, 30 DVD-a, Sušačka gimnazija kupila 30-ak e, DVD-a, imali smo ponude, jedan DVD smo poslali u Bosnu i Hercegovinu, jedan DVD u Mađarsku, nekoliko njih je tako išlo u Zagreb i jedan je iz Kaštel Sučujca, to nam je prva osoba koja nam se javila, tako da gospođu Mariju evo pozdravljam ako će možda nas poslušati. <laughs> Topli pozdrav, pozdrav u Kaštel. E, zapravo to je to onda. Mi vam čestitamo na vašem projektu i želimo vam puno uspjeha i naravno vašim učenicima koji to koriste. Da, nadam se da će ih ove godine biti još i više. Tako da očekujemo vas. Hvala Nije kemija tako strašna. Pa ja bih rekla da nije, ali ja sam instruktorica kemije i studiram ju tako da ja ne mogu ulaziti u tu priču šta je strašno, šta nije. ti bi onda najbolje trebala znati je li strašna ili nije zapravo kad malo pa pogledaš. Pa, dobe, Sve njezine znaš, <laughs> tako da... Ja ne, ove, ne bude strah. Ja s ove druge strane stola samo čekam da pobignem pod stol kemija <laughs> Katarina ima trauma iz <laughs> srednje. Da. Dobro da ne predeš matematiku. Uh, uglavnom, Martina, hvala ti što si nam došla hvala i vama. puno sreće još jednom. E, hvala vama. Laganini, Bauštelica.